Pa' después me hallo porque ya hicimos ticket. Lo pusimos traje corto, le metimos con no importa que nos critiquen. Ella dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón que está con sus amigas dando por la city. Eh, el reggaetón la pone friki. cinco, cinco detrás de la torta. No tiene cel, una y se reporta, yeah. Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty. Salen a parrear pero les sale de gratis cuando la distancia llena de gatos y ganses. No sabía de noche, si era de día, que chimba se siente su boca de tanto perrear ya no sobra la ropa. Debajo del booty, que rico me toca, se le está yendo la mano, pero El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo la moña de creepy, creepy. Llego en un maquinón, está con sus amigas, no vuelta por la city, city. El reggaetón la pone friki.